voláme po ňom už naozaj nekonečne dlho a pritom je súčasťou našich životov od samotného začiatku až do záveru. No keď sa k tomu prizrieme bližšie, tak vidíme prebudených len zo pár, zvyšok to nedá nikdy. Buď na to jednoducho nemá, alebo je to obava, že ak sa určité veci ukážu, môže nasledovať odsúdenie, no a žiť s nálepkou tak e, to je často daň za prípadnú odvahu kráčať proti davu, tak to by aj mohlo bolieť. Napokon história nám dáva množstvo príkladov, že tá odvaha sa nikdy netýkala veľkej skupiny, ale vždy išlo len o časť, respektíve jednotlivcov, ktorým, keď sa aj ubližovalo, tak to ten zvyšok zvyčajne len sledoval a neskôr po celkom slušnej dobe dané osoby napríklad blahorečil, čo už mohlo byť legendám, ako napríklad Jan Hus, naozaj len na dve veci a dá sa predpokladať, že by sa pri podobnom postupe ani dnes tomu koncu nevyhol. No a to sa stále utvrdzujeme, aká sme vyspelá spoločnosť, tak si to poďme porovnať s tým, čo už je rokmi zaznamenané a možno nám do cesty vstúpia aj príklady, keď to stále ešte napriek vyspelosti vychádza pri skúške správnosti, že 5 a 5 je dokonca až 70. Jednoducho to neladí a zároveň to ako si ani nevadí. Napriek tomu, že dnes už píšeme 29. októbra 2025. Vynšujem vám pokojné oktobrové ráno, užite si ho aj spolu s tým dňom, ktorý nasleduje, lebo je to už raz tak, dlho to nepotrvá a aj tento mesiac sa čoskoro stane definitívne minulosťou. Z Banskej Bystrice vám príjemné chvíle pri práve sa začínajúcej Petrolejke želá Peter Kršiak. 32 rokov. V 81. dnešný narodeninový oslávenec číslo 1 nám to tu aj otvoril, rodáčka z Bratislavy a môže byť, že mnohým dostatočne vďaka svojej energii a energickej e, povahe je známou aj v súčasnosti Eva Máziková už počas štúdia na gymnáziu bola víťazkou niekoľkých amatérských speváckých súťaží. V 66. mala 17, e, zvíťazila v televíznej súťaži Zlatá kamera. Aj e, v súťaži hľadáme spevácké talenty a od roku nasledujúceho spievala s orchestrom Vlada Hronca, potom tam bol aj Braňo Hronec so svojím telesom od 70. roku. S ním aj nahrala LP platňu. Braňo Hronec uvádza a o rok neskôr získala striebro na bratislavskej líre za pesničku Orfeus a Euridika, o rok zase neskôr zlato vďaka titulu s názvom Credo. V 72. ponúkla album Stratil sa mi bumerang a aj titulná pesnička sa stala výrazným singlom. Zahrala si aj vo filme ten pachohybský zbojník a postava Hanky môže byť, že sú dodnes dostatočne známymi. No a e, od roku 1976 už žila predovšetkým v Nemecku, kam sa vydala, ale vracala sa domov a občas tu na televíznej obrazovke aj spievala alebo tancovala. Dnes nás mala uviesť do aktuálnej petrolejky, ktorá bude aj vďaka aktivitám hostia ďalšej relácie trošku taká Ehm, rozdelená, nazvime to takto, ale ehm, my sa samozrejme ešte k tým témam budeme vracať. Ehm, aktuálne nám kalendár ponúka 302. deň, čiže 29. októbrový. 63 máme do záveru. No a my si to dovolíme spestriť predovšetkým teda dvojicou oslávencov, respektíve máme tam jubileum v jednom prípade, ktoré sa týka odchodu Zajtrajšok, 30. október, je narodeninovým termínom Alana Mikušeka, takže sa na chvíľočku vrátime k pesničkám, ktoré svojho času ponúkol a v tomto prípade aj naživo ponúkol poslucháčom a posúval to cez svoje koncertné vystúpenie. No a keďže 31. október je už o 45. výročí odchodu Jana Vericha a ako vieme nebol len herec, ale z času na čas aj niečo zaujímavé ponúkol ako spevák s odkazom pre budúce generácie tak by sme to mohli tiež vyplniť pesničkami, v ktorých si ho takto pripomenieme. No a čo sa týka trikolóry, tá bude reagovať na meninového oslávenca v Českej republike, na Slovensku je ním Klára, majiteľka mena, ktoré je údajne sveté, má latinský pôvod, vo voľnom preklade významovo ide o jasnú, svetlú, respektíve slávnu postavičku, tak e, v Českej republike je to Silvia. Ženské krstné meno latinského pôvodu, e, má aj českú obdobu, niekedy sa to spája s lesanou napríklad, mužským e, mužskou alternatívou zvykne byť Silvester. No a podľa českého kalendára má teda sviatok práve teraz, 29. oktobra na Slovensku by to malo byť 27. augusta. No a keďže sa Silvie objavovali aj v pesničkách, tak by sme si tri z takýchto nahrávok dnes mohli pripomenúť. Netreba zabúdať ani na Narcisov, to by mali byť tiež <laughs> meninoví oslávenci. Nie je to stav osobnosti, Ide o mužské krstné meno gréckého pôvodu, totožné s názvom Kvetinky, Narcis. Mytologický hrdina tohto mena bol e, premenený na Narcis. Stalo sa mu to za trest, pretože pohrdol láskou nymfy a zalúbil sa do svojho obrazu. No, a takých nájdeme viacero, ale nemusí to samozrejme platiť napríklad o ďalšom dnešnom oslávencovi menom Franta Černý, rodák z mesta Svitavy, ročník 1957, moravský to spevák, gitarista, aj herec a kapelník skupiny Čechomor, ktorý členom je od založenia. Tak si poďme pripomenúť pesničku, ktorá má už aktuálne 5 rokov. Objavila sa na albume s názvom Radosti života a dostala názov Husárska. Eh, Husárska. mašírujem na francouze, aby věděl, co je nouze. A z francouze na turečka, kade padne má hlavička, bude dole, bude dole, bude dole za svítání. Husar má jediný psání, aby se vojna skončila a milá u něho byla milování bez přestání. Dej mi Bože ještě spánek, budu svěží jako vánek. Mašírujem ráno v pět, třeba je to naposled. Pomašírujem přes svý deň, zkažte tam milé dobrý den, aby dala nám ši svatou, dokud nemám hlavu s ťatou, vzkažte jí, vzkažte jí dobrý den. Pomašírujem přes Olomouc, vzkažte tam mé milé dobrou noc, aby dala na modlení, dokud nemám hlavu v zemi, vzkažte jí, vzkažte jí dobrou noc. Dej mi bože ještě spánek, budu svěží jako vánek. Mašírujem ráno v pět, třeba je to naposled. Dej mi bože ještě spánek, budu svěží jako vánek. Mašírujem ráno v pět, třeba je to nevieme, kedy je čo naposledy. Môže byť, že aj dnešná Petrolejka, ktorej súčasťou je teda aktuálny narodeninový oslávenec, vyučený to hodinár, Franta Černý s kapelou Čechomor. Tento pán sa hudbe venuje od 15 rokov, a na sklonku 80 v minulom storočí ešte sa venoval prevažne folkovej muzike aj pôsobil vo viacerých kapelách typu Kanafas, Povian, s touto formáciou dokonca trikrát zvíťazil aj na legendárnej porte a potom to boli skupiny ako Kapitol alebo Verze 5. no a v tom čase už pôsobil aj v bábkohereckom súbore pôsobil ako herec môže byť, že mnohí zachytili aj postavičku, úlohu taxikára vo filme Petra Zelenku Knoflíkáři a potom jednu z takých väčších si zahral aj v titule Rok ďábla s Jarkom Nohavicom keď Čechomor chvíľku sa okolo neho mal možnosť e, pohybovať, e, ale najvýraznejším je angažmán v kapele Čechomor, ktorú spolu zakladal v roku 1988. No a z tých zakladajúcich členov v podstate zostal iba on. Potom e, sa k nemu ešte pridal ďalší dlhoročný člen Karel Holas, ktorý spolu s Františkom Černým kapelu reprezentuje v médiách No a prvý album ešte ako Českomoravská hudební společnost ponúkli pod názvom Doviecnosti v roku 1991. Nám to dnes teda spestrilo e, dielo s názvom Husarská e, z albumu Radosti života. Vrátili sa e, aj k vinilovým verziám tohto profilového titulu. No a dnes e, spestrili aktuálnu Petrolejku, e, ktorá ponúkne o chvíľočku aj taký rozhovor. Snáď tá verzia e, bude dostatočne zrozumiteľná, aj keď sú tam určité rušivé elementy, ale nedalo sa tomu vyhnúť. Než sa k tomu prepracujem, tak si ešte poďme prejsť trošku ten dnešný historický kalendár. Keď v roku 1787 došlo v Pražskom stavovskom divadle na historický moment. Konala sa tam svetová premiéra opery Don Giovanni, hudobného skladateľa Wolfganga Amadea Mozarta, ktorý dokonca sám dirigoval e, túto premiéru. Ako vieme, ide o titul s názvom Il Dizoluto Punito Osia Il Don Giovanni, čo znamená teda, že potrestaný hriešnik alebo Don Giovanni. Opera v dvoch dejstvách, e, ktorú skladal Wolfgang Amadeus Mozart v Prahe na objednávku a námetom pre hlavnú postavu sa mu stal legendárny Don Juan. No a túto objednávku na napísanie dostal práve v Prahe, takže si tam mal možnosť odpremierovať aj celý titul ako dirigent, ako autor. Rok 1901 to už nebola taká radosť. V New Yorku pripravili o život e, vraha prezidenta Williama McKinleyho. Atentátnik, e, ten bol dokonca hrdý na to, čo spáchal, lebo bol údajne prezident nepriateľom dobrých ľudí, dobrých pracujúcich ľudí a zločin ho veľmi nemrzel. Takto dokonali spôsobom, že potom to telo v rakvi poliali kyselinou sírovou, ktorá ho počas 24 hodín úplne rozložila. To je radostná informácia, ale z minulosti sa vynorila práve takáto verzia. Turecké vojnové lode útočili na ruské čiernomorské prístavy a loďstvo. Už je tomu 111 rokov od tohto momentu. No a v roku 1918 založili Komsomol, čiže komunistický zväz mládeže, e, ktorý po rusky teda znie komunistický sojus molodeži Všeobecný alebo Všezväzový komunistický zväz mládeže, čo bola mládežnícka organizácia v Sovietskom zväze a tento názov sa potom ujal aj v ďalších krajinách. Dnes si mládež e, komunistických strán vraví napríklad španielskí komsomolci, čiže mladí komunisti. No, mnohí sa len skrývajú pod názvy, ale určité veci sú im vzdialené, respektíve keď, tak skôr to negatívne u nich pre, prevažuje a potom už e, to nemá s reálnym, serióznym životným postojom nič spoločné a sú takí, ktorí si svoju chrbticu rovnú zachovali až po súčasnosť, aj povahovo. Je to úžasné, keď sa v ich blízkosti nachádzate. E, k tej nasledujúcej pesničke nás privedie e, moje stretnutie z minulého týždňa, keď sa 22. oktobra objavil v Banskej Bystrici Vašek Neckář. No a keďže tu bola príležitosť sa opäť stretnúť, tak som to využil a chvíľočku sme si posedeli, niečo sme si povedali, čo konkrétne, ja vám to ponúknem v takom eh, nazvime to, že krátkom rozhovore, dáme to na kompletku, lebo rozdeľovať eh, niečo na tento spôsob asi by nemalo význam tak si poďte pripomenúť aj jeho už teda narodeniny, ktoré si pripomenul on sám, no sám, nebol na to sám, mal k tomu množstvo gratulantov hneď na druhý deň, 23. oktobra, ale to sa už nachádzal v Bratislave. Tak, tak toto vyzeralo v Banskej Bystrici. Ja sa v takýchto momentoch v podstate vždy musím riadne poštívať. pretože je to neuveriteľné stretnúť sa opäť, v podstate my dvaja tak po roku a pol, a oficiálnejšie to bolo pred tými už neuveriteľnými 7 rokmi ste aj s Honzikom boli v Banskej Bystrici u nás v štúdiu a dnes pred koncertom, ktorý je ďalší zo série vašej túr po Slovensku. Včera ste boli v Trenčíne. Ako bol? No to skvělé, bylo publikum, se mnou. Tu kytaru jsem koupil kvôli tobie. a a myslím, že i ostatní písničky. Takže to bylo docela dobrá atmosféra. A čím je toto turné iné, ako boli tie predchádzajúce? Máte nejaké no, tak tyhle, špeciálne piesne to, upravené? No tohle mě vlastně vybrala agentura Evan Hermenko, protože já mám 23. oktobra. Už zajtra? 41, teda 2. No a takže takže je to takový koncert osobní, vzpomínkový koncert. No, takže včera to byla příjemná atmosféra a lidi zpívali se mnou některé písničky. Tak takže klasický prierez terajšej tvorby. No, tam, jsou tam balady Dítě snů, Suzán, dochází do tých snů má lásko a další a další. a A pesničky zostali, ale žiaľ roky nám zobrali kamarátov, ktorí spolu no, no. vytvárali, no, medzi inými Zdeněk Rytíř, Ota Petřina, ako veľmi chýba. Třeba Peter Mahry, ktorý som mnou hral přes 40 let s Bacilou, no. no. Ako chýbajú veľmi? Veľmi. To samozrejme Zdeněk většinou je písní mi napsal texty a... No. Takže já já sám teda jsem nic nepsal, jo, ale myslím, že i mladší kamarádi mi teď třeba Jaromil Švejdík mi napsal vlastně poslední píseň půlnoční, která myslím byla jako poslední velký šláber. Ano. Vím, že Vláďa Kantor mi napsal pár věcí, Jsem z těch nocí si mi asi nenašli, no. Ne, neznali. No zo slovenskej strany pre vás napísal pesničku Pali Hamel napríklad. Áno, maľovanie na plot, s ktorou ste boli na líre štvrtý. Áno, ja, ja času. To, to som říkal včera, že sa to bola Drambarová placka. Áno. místo. No. A to vám bolo súdené aj s ďalšou lírovkou, lebo jak ten čas letí, tak tá bola tiež ano, štvrtá ano. na líre. No. Takže ako ste mali celkom dosť, Brambor. No, no. Aj v Slávikovi v podstate ste nikdy neboli zlatým Slávikom, ale množstvo strieborných a bronzových. Ja viem, no. Ale zase máte Oscara, čo nemal ani Karol Petr Mať, měl asi třikrát. No. Petr Naď mal jedného zlatého, Dalibor Janda mal troch, no. a Meky Šbírka tam bol chvíľku, ale hlavne Karel Gott. Myslím, že to není nejdůležitější. Jasná Nejdůležitější, že lidi to mají v hlavě celou dobu, že já že tu písničku jsem natočil před 60 lety. A oni ju poznají to, kapetu, kterou jsem koupil po tobě a zpívá si eh, lidi do dneška. Tak no, to je docela... Tam je hlavně podstatná jiná věc. Zatiaľ, čo někdo přišel, na chvilku zažiaril, zobral zlatého slávika a dnes už o něm pomaly nikto nevie, vy ste ich zbierali dlhé roky. A to je krajšie význanie tých poslucháčov, že pri vás zostali. To je, to je príjma a to je, to je krásný pocit, samozrejme. A máte aktívny aj fanklub stále ešte. Mám pocit, že už ste asi jediný, kto sa s fanklubom stretá. S kolegou málo. Hm? No? No bohužiaľ sú nahoře väčšinou. Tak áno, No, čomu to pripisujete, že tí ľudia stále ešte túžia aj po tom osobnom stretnutí a chodia v hojnom počte? Je to len o tých pesničkách? myslím, že je to tím, samozřejmě, protože eh, myslí ty některé písničky proto to ještě chtějí hrát i, i v rádiu a tak eh, tím to je. No. Na toto koncertné turné pokračuje teda dnes v Banskej Bystrici a zajtra bude zase špeciálna udalosť v Bratislave. Na a... Mhm. A príde Peci Uherčík. Áno, myslím, že ja, tak to bol pri mne ten autor. Áno, nedávno mal 60 -ku. Máte pre ňo aj nejaký darček, alebo pre ňo bude darčekom už len to, že zaspievate mu tú pesničku? uvidím. uvidím, snad to víte s tím mluvením, to po té mozkové příhodě v roce 2002, tak eh, to bylo těžký, ale nejde celý rok jsem, jsem s pani doktorkou Marcelou Michaličkou, která mě našli způsob, jak můžu kom... komunikovat. Tak. Mm-hmm. No ale vrátili ste sa, to je najúžasnejšie. Opäť tešíte poslucháčov živými vystúpeniami. A čo pesničky nejaké novšie? Niečo sa pripravuje, alebo to nesilíte? No teď mám momentálne myslím novú písničku, ne, ne, To, utvořit co o autorech, tam sám nepíšu ani, ani hudbu, ani texty, ale myslím, že jsem, že jsem našel vždycky nějaký kamarády, který mi napsali dobrou věc. Takže některé ty písničky, které jsem kdysi naspíval, eh, lidi třeba provází 50 let. No, tak. No a dlhé roky vás sprevádzal na tých koncertoch aj brat Honzik. Aktuálne teda nie je súčasťou kapely zo zdravotných dôvodov, ale ako autor by snáď mohol ešte niečím prispieť. Alebo to tiež nevidíte v rúžových farbách. No, myslím, že máme připravou jednu písničku, kterou už eh, má aranž a eh, základ už připravený, ale ešte sme to spolu nás teda do, do éteru. Áno, A je to o láske, alebo len po živote? Ako tak? Je to taková roková písnička. No. Roková. Tak budeme držať palce, aby, aby sa vydarila tak, ako sa vydarili tie predchádzajúce a aby tu bola pre poslucháčov tiež tých 50 rokov. Ďakujem, ďakujem. Ja sa teším vlastne tady v aule, protože ja som tady hral Paríža v divadle i amfiteátru. A v Bystrici mám přátelé a vlastně ve Slavonsku celý době na východě mám téměř rodinu, takže do Michalovic, jezdím docela rád do a vím, že mám místo na Slovensku, kde opravdu jsem Ono je to vidieť na tých koncertoch, lebo ľudia prídu a dokazujú, že vás majú tiež radi. To som rád. Tak pevné zdravie aj k tým zajtrajším narodeninám želám. Ďakujem. No, ja uznávam, že to nebol úplne najkvalitnejší záznam, ale tá exkluzivita mi nedovolila nechať si to len pre seba, ale aby ste eh, Vaška mali možnosť počuť aj eh, prostredníctvom aspoň takýchto zvukových e, ukážok alebo takejto zvukovej ukážky. My si ho aj vypočujeme, hoci teda on tie narodeniny mal pred týždňom a povenovali sme sa mu, ale dnes mi nasledujúca nahrávka pasuje do aktuálnej petrolejky z toho dôvodu, že tam máme aj výročie odchodu textára, konkrétne výnimočne textára, lebo bol predovšetkým televíznym a filmovým režisérom a hercom, rodák z Malenic Zdenek Podskalský, ktorý celý život režíroval predovšetkým komédie. Často sa jednalo o filmy, ktoré sa blížili k muzikálom, čo bol jeho obľúbený žáner a asi najvýraznejším takýmto muzikálom je Noc na Károštejne, ale možno tam mm, priradiť aj Svietákov, ktorí boli o 4 roky skôr ponúknutí, no a z takých výraznejších filmov ešte Kamčert nemôže, Bílá paní alebo Drahé tety a ja. No a keď sa posadil k čistému papieru a dal dohromady nejaké tie slovíčka, tak e, z toho vznikla pesnička, ktorú Vašek Neckář mal možnosť naspievať e, niekedy v júni roku 1970. To som ešte táhnul kačera. <laughs> V tom čase e- Angelo Michajlov to zhudobnil. No a my si to pred predstávkou z logických dôvodov, ono to bude vysvetlené potom, tak si to vypočujeme ako pesničku ktorá nám dá dohromady Vaška Neckářa a Zdeňka Podskalského. Nahrávalo sa to s orchestrom Golden Kids pod vedením Jozefa Vobrubu. Ten pôvodný text písal Jan Mimra, ale Zdeněk Podskalský je k tejto pesničke tiež pripojený ku skladbe s názvom Láska má. Láska má. víra a bdí i tam, kam vítr šel spát. Nerezaví, neumírá a dobře ví, kam letí ten čas. Dá ti okovu pár zlatých, takový schody do nebe zná. Je to čaroděj, oči má sněhem zavát dnešní dobroděj, ta velká láska nebeská. Láska má, to je světlo v temnu bez naděje, láska má, to je závrat, níž se věčnost chvěje, láska má, to je boží dech na lidské skráni, láska má, to je chvíle, kdy se hvězdy sklání k nám. kde růže bílá září, klokočí klape staré mlej. Každou slzu na té tváři promění v v Lady Jane. Merci, Sherry půl měsíce nocí loudá a slavík zpívá Don Diridon. To je štěstí chrám, pravé lásky rodná hrou zastavte čas, zhaste lampion. Láska má, to je krůkej čisté rosy v klítku, láska má, to je svatební dar lesních skřípků, láska má, to je boží dech na lidské skráni, láska má, to je chvíle, kdy se hvězdy spání král. té rosy v láska má. To je svatební dar lesních skřítků láska má. To je boží dech na lidské stráni láska má. To je chvíle, kdy se hvězdy spání k Láska má, to je krůpěj čisté rosy v To je boží dek na lidské skráně láska má. To je chvíle, Počúvate slobodný vysielač. letuje a s ním aj interpretka pesničky, e, pôvodne teda Marketa Krbošková, alebo Krbušková, by to bolo správne, ale známa v tom hudobnom svete ako Marketa Muchová, zajtrajší narodeninový oslávenec, už by to mali byť 68. v poradí, vyrastala v Prahe na Vinohradoch a túžila stáť sa bábko herečkou, ako školáčka vystupovala aj v bábkovom divadle s názvom Paraple a neskôr sa dvakrát neúspešne hlásila aj na Divadelnú akadémiu muzických umení, no a potom začala pracovať ako manekínka. Vo filme si zahrala, objavila sa e, v takých tituloch ako Lásky mezi kapkami dešte alebo Od vraždy jenom krok ke lži, kde stvárnila teda úlohy pôvabných e, slečien, žien, ale známejšou sa stala ako speváčka. V 80 rokoch vystupovala so skupinou Kroky Františka Janečka. No a eh, ono sa to začalo inak už trošku skôr, ešte pri Frantovi Ringovi Čechovi, ktorý hľadal do svojho klipu výraznú krásku a tá pozornosť ho pritiahla práve k Markete Krbuškovej. V pesničke Dobrý den si aj zaspievala, čo si zase všimol práve František Janeček a angažoval ju do svojej skupiny spolu s Borisom Janíčkom. Predtým potom napísali aj celý repertoár pesničiek, napokon to, čo sme počúvali, to je nahrávka z 86. ponúknutá najskôr ako singlík a potom aj ako súčasť e, celého albumu, ktorý dostal názov Superden, aj tá titulná pesnička sa tešila pozornosti. No a aj keď teda bola v podstate spievajúcou manekínkou, tak e, pesničky mali úspech a z toho albumu sa napokon predalo tak približne 50 tisíc kusov a v ankete o Zlatého Slávika sa dokázala umiestniť najvyššie na desiatom mieste, ale tá kariéra nemala dlhé trvanie. Posledné vystúpenie, to sa v jej prípade uskutočnilo krátko pred Vianocami v 87. Potom odišla na materskú dovolenku a v podstate sa k spievaniu už nikdy nevrátila. Tým manželom sa stal gitarista kapely Kroky Františka Janečka Jiří Nepomucký, s ktorým eh, má dvoch synov, Jiřího a Honzu. No a dnes už by to manželstvo malo byť tiež minulosťou, mala by pracovať ako asistentka, sekretárka, možno v tomto veku už aj toto bude niečo, čo nemusí byť v platnosti, v každom prípade pesničky tu zostali a sú takým odkazom na minulosť, ono toho bolo dá sa povedať, že celkom dosť E, môžeme sa s jej menom stretnúť aj pri pesničke s názvom To se oslaví, ktorá bola celkom výraznou hitovkou e, z polovičky 80 rokov, kde si s ňou zaspievali aj Milan Dyk, Pavel Horňák a Michal David, teda ako hlavná hviezda kapely Kroky Františka Janečka. No ale my sa od tejto muziky teraz odkloníme za niečím, čo bude prezrádzať aj živý záznam, než sa k tomu ešte dopracujeme tak poďme si ešte prejsť aj ten historický kalendár, lebo je ešte čo pospomínať z toho 20. storočia, hlavne prvý let československých aerolínií na trase Praha-Bratislava. Je to 102 rokov od tohto okamihu. Tiež vo Francúzsku napríklad spustili na vodu v roku 1932 svojho času najväčší parník na svete, Normandiu. Spojenie britských leteckých spoločností pred 90 rokmi e, rozhodlo o vzniku e, aerolinky British Airways, takže samé prvenstva. Ehm, z toho neskoršieho obdobia, čo je nám predsa len bližšie, tak to je premiéra muzikálu Vlasy, v roku 1967 na Broadway, poznáme aj sfilmovanú verziu, ktorá sa tešila a môže byť, že na niektorých miestach dodnes teší slušnej pozornosti. No a štart internetu. To je rok 1969, vtedy sa uskutočnila prvá komunikácia medzi dvomi vzdialenými počítačmi. Uskutočnilo sa to v Kalifornii, takže už je to krásnych 56 rokov v čase späť. No ale my necúvneme až tak hlboko do minulosti, pretože si budeme pripomínať pesničky tiež zajtrajšieho oslávenca v čase reprízy toho dnešného alebo predvčerajšieho, záleží v ktorom čase to monitorujete. Prípadne, ak to ťaháte z archívu, tak to môže byť už úplne o inom termíne, ale 30. oktober rok 1967 Trnava. Toto všetko ide dohromady v prípade Alana Mikušeka. No a keďže toho naspieval dosť a sú tam aj vydarené kúsky, tak si 5 z nich teraz pripomenieme. A začneme tým, čo mu je veľmi blízke, údobným žánrom s názvom Country Music. 9. december, rok 2002 a Dom kultúry v Ružinové. To bolo miesto, kde sa tento záznam zrealizoval. Alan Mikušek v hlavnej úlohe, s ním aj teda jeho AM Band, Emil Formánek, Milan Bínovský, Juraj Višinský, Zuzana Engererová, no a hosťom bola vokalistka Martina Habová, pre ktorú tiež nejaké tie pesničky mal možnosť eh, napísať, plus Franta Nedvied ako taký špeciálny e, interpret, ktorý sa objavil na pódiu. My si 5 pesničiek z tohto obdobia teda pripomenieme, aj keď nás budú ťahať aj do iných období, lebo tak vieme, že country music ako štúdiová verzia sa objavilo toto dielo na Alanovej prvej solovke, ktorú točil v tom 92. s Joškom Krojčovičom. No a tam sa objavilo viacero vydarených titulov. Ešte by sme si jedným mohli pripomenúť ten vstup na solovú cestu, pretože ono tomu už aj niečo predchádzalo. Alan ten v roku 1988 mal možnosť uskutočniť zásadný krok vo svojej kariére hudobníckej, keď sa dostal do country kapely Podkova ako spevák a sprievodný gitarista a s Podkovou potom aj mal možnosť zaznamenať e, niekoľko úspechov a nielen teda v niekdejšom Československu, ale aj v Rakúsku alebo v Polsku a v 92. bola v rámci Slovenskej asociácie hudby country Podkova vyhlásená za kapelu roka a Alan sa stal vtedy vokalistom roka. No a v 92. natočil teda svoj premiérový album pod názvom Alan, ktorý vydalo vtedy začínajúce vydavateľstvo Monty Records eh, Tibora Grubera. Tento album bol prvým solovým country albumom všeobecne na Slovensku. Ten najzásadnejší prišiel potom v momente, eh, keď sa na jednom z koncertov v Bratislave zoznámil s Myškom Tučným a v 93. teda Podkovu opustil a vydal sa na solovú cestu a zaznamenal albumov celkovo 5. Tento mm, živý live album, ten je šiestým v poradí a ponúknutý pred 22 rokmi. Od vtedy sme mali možnosť zaregistrovať tak maximálne nejaký ten singlik. Zatiaľ žiadny profilový produkt neprišiel, tak si poďme teraz pripomenúť aj titulnú pesničku tretej profilovky a tou sa stala hviezda na tričku. tam ešte mám, keď dávala si mi tu s tvojim obrázkom. Ešte, že sme v kapele, fajn party a ktorom sme, síce v roku 2002, ale spomíname aj na tie vzdialenejšie ročníky. V 94. došlo k tiež celkom zaujímavým udalostiam. Na jar odletel Alan spolu s vašom Patejdlom do Rumunska, kde sa stretol s 12 americkými skladateľmi, ktorých pesničky prevažne teda v country štýle sú známe po celom svete. No a s jedným z nich, James Dean Hicksom, Alan vytvoril aj spoločnú skladbičku, e, kde písal muziku, James text a aranžersky sa na tom podielal tiež e, Vašo Patejdl. V tomto roku podpísal aj zmluvu z Relax Music Vaša Patejdla a Jozefa Krajčoviča a už pod touto hlavičkou točil aj svoj druhý album, nazvaný Stále hrám, na ktorom sa spevácky podielal aj Miško Tučný v duete nazvanom Len chcieť vždyť víš, čo bolo na poput spolupráce na albume Šťastné staré slunce, ako sa neskôr ukázalo, to bol posledný album Michala Tučného, na ktorom e, si Michal e, vybral Alanovú pesničku Dášť a zároveň ju zaspievali ako dueto. No a v zápäti sa tam začali riešiť aj e, veci okolo prípadného spoločného albumu, na ktorom by Alan figuroval ako producent, skladateľ, muzikant a aj ako host. Michal Tučný trval na tom, aby sa Album točil v Alanovom domovskom štúdiu, čiže v Relax Recording Studio Vaša Patejdla. Tú zvukovú hudobnú režiu mal mať človek, ktorému Alan ďakuje veľmi veľa za veľa vecí z predchádzajúceho obdobia, čiže Joško Krajčovič. Žiaľ teda album Šťastné staré slunce bol tým posledným albumom a pesnička Len chcieť vždy dvíš údajne aj poslednou, ktorú Michal Tučný natočil. Tu si dnes nevypočujeme, keďže je logické, Miško nás opustil v 95. tak sa nemohol tohto koncertu zúčastniť, ale ten album číslo 2 obsahoval aj ďalšie vydarené kúsky a medzi iným aj nahrávku s názvom Šťastná ako žena má byť a existuje teda aj live verzia. Ešte posledný bosk, kým si povieme dosť. Už sa nedá, tak skončíme s tým. Posledný pohľad a chlad sám zostane stáť. Čo s ním? Tak ako z cigariet si odišla s ním si tak šťastná, jak žena má být. Veď láska nádherná je, kým sa nepominie, prestane žiť. dieťatmi, každý sa bojí samotný, ja tiež. Oh, oh, oh. Tak aspoň posledný krát chcel by som pri tebe stáť, držať ťa za ruku vo svetle hviezd. aj ten starý strom, ktorý patril nám toho tiež nie je. Sú aj veci, s ktorými sa počítať veľmi nedá a napokon nemusia dopadnúť ani tak, ako by sme počítali, že by mohli dopadnúť. Tak si môžeme povedať aj to, že rok 97 bol tiež celkom zaujímavý, hlavne kvôli istej skúsenosti s ďalšou svetovou hviezdou country music, za ktorú môžeme kľudne pokladať je Miška Tučného, ale v Prahe bol v Paláci kultúry usporiadaný koncert legendy menom Johnny Cash, No a jemu a jeho manažerovi boli ponúknuté aj v rámci výberu predskokana nosiče rôznych domácich interpretov a keďže Relax Music práve v tom čase rokovalo aj zo Sony Music o Alanovom prestupe, tak sa dostalo do rúk Johnnyho Keša aj jeho CD. a bolo rozhodnuté, kto bude predskokanom na tomto koncerte a vďaka tomuto koncertu E, teda vystaval Alan aj svoju sprievodnú kapelu AM Band, ktorá s ním vystúpila. Inak vtedy aj začínajúca speváčka Denisa Marková bola súčasťou toho. Žiaľ, kvôli začínajúcej chorobe Johnnyho Keša usporiadatelia mu neumožnili osobné stretnutie, takže z tohto zišlo a ďalšia príležitosť sa už nenaskytla ale boli tu spolupráce aj s inými. Spomínaná Denisa Marková ponúkla album s názvom Fanny, kde si Alan zahral aj na basovú gitaru, aj na akustickú, elektrickú, zaspieval si a bol autorom hudby a textu, aj producentom. Pri Martine Habovej vznikli takto dva albumy, Zmier sa s tým, Ty a ja, Zaspieval si ako vokalista aj na projekte Spovedaj ma zo spomienok Vaša Patejdla a boli tu samozrejme aj mnohí ďalší či už to bol Peter Dula s Veslármi alebo Peter Kocman, Zbigniew Hoffman a takto by ten zoznam bol tiež celkom dlhý, ale prednosť dostávajú predovšetkým pesničky. Tak sa poďme ešte vrátiť e, k albumovej trojke Hviezda na tričku, ktorá medzi tými vydarenými kúskami obsahovala aj skladbu s názvom Čo o mne vieš, štúdiovú verziu. Mám pocit, že máme napočúvanú, poďme sa pristaviť pri tej live -ke. pesničiek bolo zachytených na tomto vystúpení. No a čo vieme o Alanovi? E, tak to je aj tých spomínaných 6 e, albumových produktov. Jednotka z 92. nazvaná Alan, potom Stále hrám, o dva roky neskôr ponúknuté. Hviezda na tričku vyšla v 98. Krídla potom o ďalšie dva roky neskôr. 6 strún, to je projekt z roku 2001, no a v decembri 2002 sa točilo to najlepšie naživo, pri ktorom sme si dnes na chvíľočku posedeli a ešte si posedíme zhruba necelých 5 minút, pretože na nás čaká aj skladba, ktorá sa ocitla ešte na tej jednotke, titul s názvom Ocean Souls a to bude bodka za týmto blokom. máš oceán slz neplač, no tak to skús. Musím ísť vedno tu a vema. Naposledy pusu mi dá a za mnou sa neobzeraj. Kam sa vydám, to neviem ani sám. možno na ju, Nikde ma však nečakajú, lebo viem, že postarať sa o seba musím sám. Či je noc a či je deň, možno do cieľa nedôjde. sa zo mňa hneď iný muž. Nohy ošúchané od prašných ciest má. Ani môj kôň už nechce ma niesť, tak ho za sebou musím viesť. Kam to bude, to neviem ani sám vzťahy. Možno na sever, možno na juh. Nikdy však lebo viem, že postarať sa o seba musím sám. Či je noc a či je deň, možno do cieľa see dnes nám to vyplnilo prvý taký základný blok a než sa dopracujeme k tomu ďalšiemu, tak si ešte prejdeme aj aktuálny kalendár 29. október čo sa týka historických udalostí ešte tam toho bolo celkom dosť čo sa udialo v 70. rokoch pred tými už teraz 53 v 72 sa zviditeľnili dvaja palestínčania, ktorí uniesli dopravné lietadlo západo-nemeckej spoločnosti Lufthansa na linke zo sírskeho Damašku do Frankfurtu nad Mohanom. 13 cestujúcich a 7 člennú posádku prepustili, až keď vtedajšia Spolková republika Nemecko vydala troch palestínčanov uväznených po atentáte na izraelských športovcov počas olympiády v Mníchove. V roku 1992 sedeli spolu, ale na slobode vtedajší premiéry Vladimír Mečiar a Václav Klaus a podpisovali v Prahe dohodu o colnej únii medzi Českou republikou a Slovenskou republikou. Ďalších 15 dohôd týkajúcich sa rozdelenia Českej a Slovenskej federatívnej republiky sa s tým zviezlo. Rok 1998 do vesmíru vtedy vyletel najstarší človek v histórii. Týmto americkým astronautom, vojenským letcom, manažerom a politikom bol eh, John Herschel Glenn Jr., neskôr aj eh, frontman jednej kapely, bol tretím Američanom, ktorý letel do vesmíru a prvým, ktorý sa dostal na obežnú dráhu a najstarším človekom, teda, ktorý bol vo vesmíre, mal 77 rokov vtedy a Túto radosť si potom ešte ďalších 8 rokov do svojho odchodu užíval. Jiří Kajinek sa tiež v tento deň zviditeľnil, keď ušiel z väznice Mírov presne pred 25 rokmi. A keď už sme pri 25-ke, tak e, najvyšší predstavitelia 25 členských krajín Európskej únie podpisovali v 2004 v Ríme text historicky prvej Európskej ústavnej zmluvy. Za Slovenskú republiku ho na základe splnomocnenia vtedajším prezidentom Slovenskej republiky Ivanom Gašparovičom podpísal vtedajší premiér Mikuláš Zurinda a vtedajší minister zahraničných vecí Eduard Kukan. Mali ju ratifikovať všetky členské štáty, ale nestalo sa tak, lebo vo Francúzsku a Holandsku bola zmluva v referende odmietnutá. Poďme ešte aspoň na chvíľočku sa pozrieť do sveta športu. Hokejista Marian Hossa na tento deň spomína určite v dobrom. Pred deviatimi rokmi sa stal 44. hráčom histórie, ktorému sa podarilo v NHL pokoriť magickú 500-gólovú hranicu. Po stanovi Mikitovi s 541 zásahmi a Petrovi Bondrovi s 503 bodmi teda, nie zásahmi, sa stal tretím Slovákom, ktorý túto métu dosiahol. Respektíve sú to zásahy však. Ale pekné číslo. V 2017 sa zviditeľne zase Brit Lewis Hamilton, ktorý sa stal po štvrtýkrát v kariére majstrom sveta v pretekoch F1. Definitívu pre pilota vtedy Mercedesu priniesla veľká cena Mexika. No, ale kým sa budú formule na európskom kontinente preháňať po svojich okruhoch, tak je naša snaha o byť stále zelenší a zelenší a ustupovať e, aj so spaľovacími motormi e, baterkovým autičkám naozaj trošku smiešná a to ešte stále je skôr smiech cez slzy. Poďme sa venovať oslávencovi dnešného dňa, aj keď teda na Slovensku sa s týmto menom nestretávame. 29. E, oktobra, ale 27. augusta by to malo byť. Ale v Českej republike dnes majú svoj sviatok Silvie. E, je zaujímavé, že hoci sa teda väčšinou píše Silvia s mekým i, tak do pesničiek sa dostáva s Y, aspoň teda tie tri nasledujúce pesničky Y obsahuje a obsahujú v názve. Tou prvou v poradí bude singlovka, ktorú v roku 1985 ponúkol ako autor a interpret v jednej osobe Pavel Rott. Podporil ho v tom Eduard Krečmar svojim textíkom. No a Pavel to potom zaradil aj na svoju albumovú jednotku s názvom Zahrada ticha. Práve pesničku s názvom Sylvie. Sylvie. jen sport, a pro mě času málo máš, málo máš, málo máš. Máš jen sport, ten vrcholový, já jsem boss, mě zas jen slovy příslib dáš, příslib dáš, příslib dáš. Silviách, ale aj pri nositeľkách iných mien. Keď sa pozrieme konkrétnejšie práve na Silviu, malo by to mať pôvod v rímskom rodovom mene Silvius a to v latinskom slove Silva, čo by mal byť les alebo hora. No ale sú tu aj dievčence, ktoré s týmto menom pobehujú po svete. Silvia Plet, slávna americká poetka, spisovateľka. Aj vo filme sa mnohé dočkali postavičky menom Silvia, napríklad e, Anita Ekberg, švédska herečka, ktorá sa preslávila úlohou Silvie vo filme Federika Felliniho Sladký život ešte v roku 1960. Španielská speváčka, skladateľka Silvia Pérez Cruz alebo Silvia Robinson, americká speváčka a nahrávacia producentka prípadne Sylvia Tyson ako kanadská folková a country speváčka sa stala celkom zaujímavou vo svete športu. Sylvia Paul bola alebo je kostarickou plavkyňou, olympijskou medailistkou a držiteľkou národného rekordu. Sylvia Hoffman sa zviditeľnila ako americká bobistka, získala aj bronzovú medailu na olympiáde. No a bývala západo-nemecká bežkyňa na stredné trate a právnička ktorá bojovala proti dopingu, Silvia Schenk. Aj tá ukázala, ako sa to má robiť vo svojich oblastiach. Keby sme povytiahli najznámejšiu Silviu na našom území, tak určite Silvia Turbová, herečka, môže byť, že mnohým zostáva známou hlavne svojou postavou z Fontány pre Zuzanu číslo 1 napríklad, kde si zahrala maminu Zuzany. Žiaľ už teda zhruba 10 rokov môžeme len spomínať. No ale na Silvie sa dá aj cez pesničky. Zo slovenskej strany tu bude príspevok, e, ktorý ponúkol v roku 1983 Jan Greguš a bolo možné sa k tomu dopracovať cez album, ktorý vydavateľstvo Opus ponúklo pod názvom 12 do Tucta s podtitulom Diskotéka opusu číslo 10. Nebolo to len o Jánovi Gregušovi, tam si zaspievali aj Tatiana Lupová alebo e, Anton Gajdoš, ale Jan Greguš tam mal hneď niekoľko zaujímavých kúskov a Silvia to všetko otvárala. touto pesničkou, cover verziou. Ešte jednu si pripomenieme, ktorá bola prvým hitom formácie s názvom Dr. Hook and the Medicine Show a tento single bol ponúknutý ešte v roku 1972 a celkom sa mu darilo vo svetových hitparádách. Ide síce o Silvíniu, mat, Silvíninu matku preklade teda, ale v tej českej verzii, ktorú si o chvíľočku e, pripomenieme, tak bude spomínaná samotná Silvia. Malo by ísť v origináli o autobiografickú skladbu, v ktorej skladateľ Shell Silverstein e, čerpal zo svojho neúspešného pokusu oživiť neúspešný vzťah. Bol zalúbený do ženy menom Silvia, neskôr sa zasnúbila s iným mužom a skončila ako kurátorka múzea No a on zúfalý po, v pokračovaní vzťahu e, zavolal e, mamine Luize, ale tá mu povedala, že láska sa skončila. No. Takže je to skladba, ktorá nemá príjemné pozadie, môže byť, že aj tá česká <laughs> nebude zase o nejakom extra e, vyskakovaní si. Tu sa o slovička postaral Zdenie Rytíř a ten, keď už teda niečo napísal a posunul smerom k interpretom, viacerých mal pod palcom v dobrom slova zmysle, tak to malo svoju úroveň a má to aj po rokoch. Singlik e, bol zaznamenaný v júni roku 1976 a so skupinou Jana Spáleného sa v pozícii interpreta objavil o dva roky mladší brat, čiže Petr Spálený a Silvie ani dnes nemá čas. Mm-hmm. Sylvie nemá čas, Sylvie chvátá, nechce si vzít telefon. Sylvie nemá čas, silvie táta mi pouze ze dnes, přijde on. Sylvie nemá čas, nově čeká. Ten příští má hlas jako zvon. Tak já svým bručením nezměním so Silviou koniec ja, ale my ešte máme pred sebou slabú polhodinku, možno aj celú, možno ešte dlhšie, ale povenujeme sa aj iným ešte. V tom nasledujúcom bloku to bude výročie, ktoré žiaľ už teda rozhodlo o tom, že tento príbeh ďalej nepokračuje, ale ešte než sa k tomu dostaneme, poďme sa pozrieť do dnešného hudobného kalendára 29. oktober, nebola to, alebo nie je to len Eva Máziková, ako narodeninový oslávenec, o 5 rokov starším, už ale musíme hovoriť v minulom čase, pretože nás opustil v decembri pred dvomi rokmi, tak e, týmto pánom bol pôvodne Brian Frederick Arthur Heinz, rodak z Birminghamu, v hudobnom svete známy ako Danny Lane. Stal sa spevákom, skladateľom a multiinstrumentalistom, ktorý začínal v kapele Diplomats. O tri roky neskôr bol súčasťou Moody Blues, ale mal možnosť aj byť súčasťou kapely Wings, pretože v novembri 1971 prijal, ponuku Paula McCartneyho, aby sa stal gitaristom v tejto kapele a učinkoval tam 10 rokov a stal sa aj spoluautorom pesničky Mulov Kintyre, jedného z najslávnejších hitov Paula McCartneyho a skupiny Wings, ktorá bola ponúknutá v decembri roku 1977. Potom po odchode účinkoval solovo a vydal 12 albumov. Od 90. rokov žil v Spojených štátoch a v 2018 sa ako člen kapely Moody Blues dostal aj s touto kapelou do rock'n'rollovej siene slávy. Minulosťou je už aj životný príbeh e, Petra Greena, dnes by mal 79, znemožnil to 25. júl roku 2020. Peter Green sa stal ako rodák z Londýna spoluzakladateľom kapely Fleetwood Mac, formácie, ktorá vznikla v jeho rodisku v 67. a takým prvým veľkým hitom bola orchestrálka, skladba Albatros, ktorá v januári 69 e, dobíjala úspešne jednotlivé hitparády. On potom z kapely v 70. roku odišiel a jeho odchodom sa aj skončilo prvé úspešné obdobie. V 90. rokoch si založil tiež kapelu Peter Green e, Splinter Group, a s ňou vydal 9 albumov. V 98. ho potom aj so skupinou Fleetwood Mac uviedli tiež do rock'n'rollovej siene slávy. Na budúci rok by si tú 80 mohol pripomenúť Oliver Bent, inak Jörg Knoch, nemecký spevák a herec, ktorý už ako dieťa od 50 rokov účinkoval v detských úlohách vo viacerých filmoch, tak mamina bola herečka, tak sa k tomu dostal. Inak vyštudoval spev na Vysokej škole hudby a divadla v Hamburgu a nedaleko tohto mesta by mal dnes aj so svojou rodinou žiť. Tu spevácku dráhu začínal s nemeckými verziami známych anglických hitov. V závere 70. rokov žil Oliver istý čas na jednom z karibských ostrovoch, mala by to byť tuším Svetá Lucia. No a tam vznikla aj skupina Gombay Dance Band, tým najväčším hitom Sun of Jamaica. Predalo sa viac ako 11 miliónov kópií, ale hitovkami boli aj ďalšie. U nás možno ďalším známym titulom je Eldorado, ktoré ponúkol aj Valdemar Matuška. Tu Jamajku naspievali či už Helena Vondráčková, kapela Jezinky alebo skupina Express s Myškom Dočolovanským. To sme si už v podstate pripomenuli. No a Randy Jackson, ročník 1961, mladší brat slávneho Michaela Jacksona, najmladší z bratov, člen kapely Jackson 5. Volali ho Little Randy. Najmladšia po ňom bola ešte sestra Janet. No a v závere 60 rokov vytvorili piati bratia úspešnú kapelu Jackson 5, ktorá sa neskôr premenovala na Jacksons a úspešné pre nich bolo obdobie od začiatku 70 rokov, Dá sa povedať, že až po odchod Michaela Jacksona, ktorý sa rozhodol teda ísť na tú solovú cestu a na nej bol tiež veľmi úspešný. No ale dnes to bude aj o spomienke na Jana Vericha, pretože sa nám blíži výročie jeho odchodu, 31. október, rok 1980, vo februári si bolo možné pripomenúť 120. výročie narodenia nezabudnutelného majstra slova. Stal sa aj hercom, aj komikom, dramatikom, scenáristom, spisovateľom, bol aj pesničkovým textárom, aj spevákom, čo si pripomenieme. Tá nasledujúca skladbička, tak e, tá originálna verzia by nás mohla ťahať ešte do roku 1932, tiež v októbri to bolo točené. Hudbu písal Jaroslav Ježek, a ten text e, Ježí Voskovec s Janom Verichom, tak ako takto rojlístok spolu dali dohromady viacero zaujímavých e, diel. Táto verzia bude z júna roku 1952, ale nemalo by sa to veľmi líšiť od tej pôvodnej. Navyše je to polka speciálne aktuální. Toho dne v polodne, v polodne, toho dne, když jsem spatřil světlo světa. Řekli si dva strýci, dva strýci, řekli si matka, otec i teta. Aby byl rodiny pícha a nehonil pozdě pícha, studovat musí, řeči znát musí a musí mít doktorát. Já během studování měl vždy vyznamenání, takže rodičů přání dovršena míra. A když jsem dostudoval, doktorát jsem zroloval, do pouzdra jsem jej schoval a dělám v báru portýra. Onehdá se mi zdá, se mi zdá, onehdá městská rada zasedala. Řešila, jak by se zničila ta kryse, co nám tolik dodala. Po debatě hlučné dosti proti nezaměstnanosti jeden kos náhle pak zdvihnul nos božskou káp, ať se natisk neletá. V tom letáku ať stojí, ať se nikdo nebojí Město na stráži stojí, pomoc mají jistou, že na ně vzpomínáme, že peníze nemáme, tak jim ten leták dáme, nemají co dělat, aj si čtou. Tak jsem čet, co jsem čet, rozpočet, to jsem čet, říkal jsem si, to je prachu. Potom však, ha co pak, sklopím zrak, ha co pak, řeknu si, počkej prachu. To se ti snad jenom zdálo, ono vlastně je to málo. To není legrace, co stojí sanace a pak reprezentace je zapotřebí z čerstva budovy ministerstva, železnic zemědělstva, parlamentě adaptace a proto ať se spoří a poplatnictvo moří, jenom ať se nezboří poslanecká restaurace. tup, tup. Tak dnes budeme teda spomínať na Jana Kři Křtitela Františka Serafínského Vericha, to by malo byť plné meno, rodáka z Pražského Smíchova, ktorý sa preslávil medzi obidvomi svetovými vojnami ako jedna z kľúčových osobností. E, Hlavne pokiaľ ide o to avantgardné osvobozené divadlo práve vo dvojici s Jiřím Voskovcom a ďaká spolupráci so skladateľom Jaroslavom Ješkom tú druhú svetovú vojnu ako antifašista strávil v emigrácii, potom sa vrátil do Československa, nadviazal na svoju predchádzajúcu kariéru a aj keď boli tu problémy s cenzúrou a narazil častokrát na celkom snaživých súdruhov, tak e, sa mu celkom darilo oslovovať e, davy. Medzi publikom a kolegami sa tešil mimoriadnej autorite a získal aj ten titul národného umelca, ale niekedy toho národného umelca dostanete aj bez toho, aby o tom rozhodli tamtí hore, pretože mali s tým problémy a často majú problémy, ale ako zvykol hovoriť, humor je napríklad boj s ľudskou hlúposťou. V tom boji nemôžeme nikdy vyhrať, ale nikdy v tom ani nesmieme ustať. Pravda, že pozor na omyl, ten, kto, koho považujeme za blbca, môže zase považovať za blbca nás. Ide iba o to, nevyvraždiť sa. Momentálne sme v stave, keď už začíname po sebe pozerať minimálne teda s vražedným pohľadom. Buďme radi, že sa zbranie nevyťahujú, pretože potom by to mohla byť možno aj podstatne väčšia tragédia ako tá vodníková v nasledujúcej pesničke. Thank Je to prastarý zvyk v našem rodu, že po tučném hodu užíváme zažívací sodu z vodovodu, vodu. Tuhle zase byl rodinný podnik, vodovod však nechtěl fungovat. Vrazím tam drát, vylít na mě vodní, začal mi ten drát brát. Košuka, vidě to je tíseň. ničí koberec, kokosu, kape, vodu s vopou šosu, na ubrusu sráží rosu, pa i plíseň. A před domem lidí plný chodník, Děti mi v komoře pláčí, príslyšeli na Pavlači, že jsou u nás vyzvědači žádný vodník. Raník měl úvodník o vodníku, večerník mi nadal podvodníku bytu mi vtrhla policie. Že prý těm bajkám nevěří a už jsou tu reportéři od filmu operatéři, jak prý žije. Tu však pod vlivem rostoucí fámy začaly chodit dámy. Jedny od něj chtěli autogramy, druhé bydlet s námi. Došly i anonymní dopisy, od vodárenské zprávy spisy, od obdržení do osmého dne, ať zaplatí hodné. Náhle vodník vyzná služce lásku, táhne za níšo sem schody, služka stílí jeho svody, v noci choděj podle vody na procházku. Na svatbu však ani pomyšlení nemá potvrzení daní, křesní list konskripční, ani důkaz tady není, že byl na cvičení. Nechte si lejstra, já chci svobodu, řek vodník a šup do vodovodu bojím se, že to služku zahubí. Kudy chodí, tudy skučí, dítě jí brečí v náručí, kdežto otec smutně pručí zase potrubí. To, že sme v 50 rokoch, tak to je aj o spolupráci s Karlom Vlachom, ktorý bol jednak šéfom vlastného telesa, ale bol tam aj orchester divadla hlavného mesta Prahy v Karlíne, ktorý dirigoval a postaral sa teda o krovie k pesničkám Jana Vericha, ktorého výroky ideálne je asi použiť v originálnej verzii ako ten nasledujúci vždycky bylo, je a já se domnívám, že i bude na světě víc lidí hloupých a nevzdělaných, než chytrých a vzdělaných, i když chytrost a vzdělanost nejsou na sobě přímo závislé. Já znám mnoho vzdělaných hlupáků. A ono je lepší mluvit s chytrým člověkem o něčem hloupém, než s hlupákem o něčem chytrém. Môže byť, že máte rovnakú prax za sebou a možno aj aktuálne ju prežívate. My máme aktuálne v kalendári teda ešte stále 29. október tak si povedzme, že aj v tento deň prichádzali na svet šikovní, ale aj dengľaví ľudia. Zatriete si podľa vlastného uváženia, začneme ľudovitom Štúrom. V roku 1815 sa narodil v Uhrovci, neskorší politik, jazykovedec, pedagóg, publicista, novinár, najvýznamnejší predstaviteľ slovenského národného života v polovičke 19. storočia. No a je to teda aj E, pamätný deň Slovenskej republiky od roku 1993. Ďalšou postavou, ktorá ovplyvnila vo svojej dobe súčasnosť, bol tiež e, minister propagandy, blízky spolupracovník Adolfa Hitlera, Paul Josef Goebbels, narodený v roku 1897. Zomrel na 1. mája pred 80 rokmi. Ten odchod tiež veľa vypovedá. Otrávil sa s manželkou krátko potom, ako otrávili 6 svojich detí. Takže celý život tragédia a záverečná bodka to všetko iba potvrdila. Andrej Bagar, dnes je to 125 rokov od narodenia v Trenčianských tepliciach, stal sa hercom a režisérom a jedným zo zakladateľov slovenského profesionálneho divadla Storočnicu si pripomíname v prípade Roberta Hardyho, ktorý bol známy úlohou e, ministra mágie Cornelia, ktorý hral vo filmoch teda o Harry Potterovi. E, Richard Dreyfus, americký herec, narodený v roku 1947, účinkoval vo filmoch typu Absolvent, Údolie bábik, Čeluste, alebo blízke stretnutie tretieho druhu. Peter Šperka, rodak z Martina, dnes je to 70 rokov od narodenia, bol horským vodcom a záchranárom. Ten jeho životný príbeh skončil v noci z 22. na 23. júna pred 12 rokmi pri teroristickom útoku hnutia Taliban na tábor horolezeckej expedície pod horou Nanga Parbat na severe Pakistanu, ktorej bol členom. O život prišlo 10 horolezcov zo 6 krajín a aj pakistanský sprievodca, pričom medzi obeťami bol aj ďalší Slovák Anton Dobeš. No a Vinona Rajdrová, herečka, tá si pripomína 54. narodeniny, tie zvyšné mená Edwin van der Sar a Filip Koku, to sú futbalisti holandskí, reprezentanti rovesníci 55. narodeniny by mali mať dnes. Potom tu máme ešte odchádzajúcich, k tomu sa dopracujeme. Teraz už v podstate riešime jeden z odchodov a to je v prípade Jana Varicha. Tá nasledujúca nahrávka je výnimočne cover verziou, Jan Verich ju otextoval a naspieval v marci roku 1953 pod menom alebo pod názvom Cecílie. To je tady si každý začne zpívat a na mě nikdo nepočká. Já se rád pasu pasu. Pohledem na krásu tenkou v pasu. V pasu. Rád šel bych cestou, necestou. Za v pasu tenkou nevěstou, jako je. Cíl Co žije na Moravě, tam co je. Cecílie. Oči pomněnek a tváře magnolie si bych chtěla. Na každém prstu tak deset bych jich měla. Když se usměje, roztajou závěje, celý svět okřeje. I ten Romeo Julii dal by za Cecílii buldozer a kombajn v jednom těle. Cecílie. Nohou se je, rukou pleje, hubou mele. Ale zrovna nedávno jsem byl na brigádě a co vidím? Cecílie tam dojí krávu z hůru nohama. Povídám Cecílie, co to je za nápad dojít krávu z hůru nohama? Ona povídá, to je zlepšovák. Já chci, aby ta smetana z toho vemene vyšla ven první. ביוריים, za צציליים. Cecílie. Když se špatně vyspí, sičí jako zmije. A pak bije. Kde jsou pomněnky a kde je magnolie? Málo stačí. A Cecílii narostou hlavy dračí za chvílie moje Cecílie, zas jako lílie. Pro tu proměnu no, vzal jsem si za ženu Cecílii. No, ono by sa dalo vyplniť eh, v podstate celé vysielanie jeho výrokmi typu kdo víno má a nepije, kdo hrozný má a nejíje, kdo ženu má a nelíbá Kdo zábavě se vyhýbá na toho vemte bič a hůl, to není člověk, to je vůl a mějte dobrou náladu. Ona vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít. No a takto by se samozřejmě <laughs> dalo pokračovat dlho. Poďme sa pristaviť pri tých odchádzajúcich. Máme tam aj meno, ktoré s Janom Verichom prišlo do kontaktu. Táto pani herečka, prežila ho o takmer 8 rokov. Nataša Golová, a keď sa povie toto meno, tak hneď sa vie, že Pekárov Cisára, Cisárov Pekár, alebo naopak, to už je jedno, v každom prípade obaja sa tam objavili, Nataša ako Kateřina, no a Jan Verich si zahral teda tú dvojúlohu. Nataša Golová bola ročníkom 1912, narodená ako Nataša Hodáčová, a svoje umelecké priezvisko si zvolila podľa svojho detka, profesora Jaroslava Gola, významného českého historika. Ehm, no a týmto spôsobom sa teda preslávila. Jej umrtie sa spája s 29. októbrom a rokom 1988. Ešte pred ňou odišli napríklad Anton Zimmermann o 6 rokov skôr, ten zomrel v Bratislave, bol architektom. Tu si stačí napríklad e, pozrieť športovú a e, kultúrnu sériu stavieb, napríklad plaváreň v Žiline alebo novú budovu Matice Slovenskej v Martine. No a Jozef Pulitzer, to bol americký vydavateľ novín, rodák z Maďarska, ročník 1847, bol to maďarsko-americký redaktor, vydavateľ známy vďaka posmrtne vydávaným Pulitzerovým cenám a ako priekopník bulvárnej žurnalistiky počas svojho života bol tzv. najmocnejším žurnalistom v Spojených štátoch. Zomrel ešte v roku 1911. Kto vie, akú mal predstavu o bulváre, možno dnes sa tam už chudák vrtí, keď sleduje ako bulvár vyzerá v aktuálnom období a možno by mal aj z toho radosť. No. Zdenek Podskalský, ten už spomenutý bol. Je to 32 rokov od jeho odchodu. Stal sa televíznym a filmovým režisérom. Partnerkou mu bola herečka Jiřina Jirásková, syn Zdeněk Podskalský mladší, ten sa tiež stal režisérom. No a on režíroval celý život komédie. Ako už bolo spomenuté častokrát, to bolo o šmrncnuté trošku muzikálom, to bol taký jeho obľúbený žáner zo známych titulov mm, ešte možno povytiahnuť aj Alfonsa Karáska v Lázních alebo v Kúpeloch, film Trhák alebo Křtiny. No a v roku 1986 aj veľkú filmovú Lúpež. No a keď e, tak pozerám na názvy jednotlivých e, titulov, tak e, by sa nám sem mohol hodiť aj song s názvom Tmavomodrý sviet. My si to pripomenieme trošku neskôr. Ešte Piotr Ščesný, to bol polský chemik, ktorý sa spája s dnešným dátumom, ale nie je to veľmi radostná informácia pretože 19. E, októbra 2017 sa pred Palácom kultúry a vedy polial e, horiacou tekutinou, čím chcel vyjadriť protest proti politike vládnej strany právo a spravodlivosť a zomrel teda na následky týchto popálenín práve 29. oktobra, čiže 10 dní sa ešte trápil. Vážený nerobte to takto, najviac naštvete všetkých hore, keď budete žiť a žiť dlho a mať úsmev na tvári. To tam tých hore bude najviac hnevať a nepomôže nič iné, len takto postupovať aj naďalej. Nie odchádzať. To by si mohli mydliť ruky. Lebo po nich potopa. A potopa by mohla zaznieť aj teraz ako jedna z pesničík Jana Vericha. si nové, kdy i praotec Noé se má, Už se sem nic nevejde, takhle to přece nejde dál. Jestli tahle potopa nepřestane, ani medák naživu nezůstane, jak mi hlížel holuby, plnovou smu z paluby vlál. Jeronemu myslí, že se mu skřížili sisly, že jsou to prach špatný časy, že se mu asi zmíchaj rasy. Minulý čtvrtek navštívil žirafu krtek a toho velkýho hada má velice slepice ráda rozčileně chodí po palubě lodi, nepřestává lát. Až hradce chechtavý kofne ho do hlavy, pustě se mu začne smát. Hej starý pane, každá potopa přestane, ono to tak nezůstane a pak se teprv budeme smát. Dnes už není Noé, však nebezpečný dnové jdou dál víc než vody z nebe, dnes člověk, aby sebe se bál. Ve dne v noci od soboty do soboty, lidstvo děsí žhavý běsi z jádra hmoty. Země koule nebude, jestli to takhle půjde dál. A člověk dumá, jakou ta puma cenu má. Proč to, co by mohlo sloužit, musí lidi strachem soužit? koho to baví, pečovat o svoje zdraví, aby až bude líp na tom, ho dřív než šlak trefil atom. Abychom se přeci takovýchhle věcí nemuseli tolik bát. Dřív než bude veta po všech krásách světa, můžeme si zaspívat. Zahoďme pumy! Ukažme, co kdo z nás umí. Peněz ušetříme sumy, bude nám hej, budem se smát. A chcete ešte viacej múdrostí, tak ideálne je po vlastnej osi siahnuť po pesničkách Jana Vericha, ktorý svojho času tvrdil aj to, že život vždycky stál, stojí a bude stáť za to, aby ho človek dožil. Ono se s ním popravde ani nic víc dělat nedá. Tak my dožijeme aktuálnu petrolejku v pesničke Tmavomodrý sviet, ktorá bude bodkou za tým dnešným posedením nad nezabudnutelnými aj životnými príbehmi, aj pesničkovými titulmi a do počutia pri tej ďalšej sa tešia z Banskej Bystrice vám dnes pekný slnečný čas želá Peter Kršiak. tma, ale nevidím. Vím, že je tu všude tma, já ji nevidím. Vidím jenom to, že nevidím nic, když připustím, že vidím, měl bych vidět víc hlavu trup, dvě ruce, nohy nevidím. Tak, kam se poděl můj doposud dokonalý zrak? Na všem leží neproniknutelně modrý mrak. Tmavé páni, kudy jíti mám a kam. A to, že na hlavě tmavomodrý klobouk mám, to je právě klam. Nemám hlad, však co mi na plat, že mi chutná, co na plat, že ač nemám hlad, duše smutná. Pět neděl, sedm hodin, tři měsíce a šest let. Melancholicky jsem pozoroval svět. Tmavo modrý svět sedm hodin, tři měsíce a šest let. Melancholicky jsem pozoroval svět. Tmavo-modrý svět.